kiel infanetoi electas siain cun sociuloin. Observado estas unu el essenzai afferoi por infanetoi por compreni la mondon. Tio validas ancau rilate alla electo de eblae cun sociuloi. Cion rolon ce tio ludas la conduto de la gepatroi, tion montras studo cun man pupoi. Ce novae conatigioi, infanetoi en la agio, de circau dec du monatoi, sin directas pli forte al homoi, cun quiui antaue iliae gepatroi interrilatis. La etuloi cetio observas la conduton de la granduloi cae esploras quiu povus esti ebla cun sociulo. Ciel tion scribas esploristinoi de Usona Universitato in Cambridgio en faca magasino. Lauili, tiu capablo estas grava, por secure manovri tra la larga maro de soziai rilatoi. Plifruae studazioi iam estis montrintae, che infanetoi capablas tiri concludoin el observoi en la sozia contacto tiel ili emas el attendi che du homoi bone interrilatas se ili shatas la saman manjajon sur havas simila in vestajoin kai parolas la saman lingvon krome in fanetoi emas direkti sin al homoi kiui exemple helpis al aliai homoi ili acceptas donatsoin prefere de fremduloi ciui parolas la saman lingvon kiel ili mem, au ciui cantas la samain cantoin. La tesoi de la esploristinoi de la Massachusettsa Instituto pri Tecnologio, Moito, estis nun, che infanetoi, precipe per la conduto de la propraige patroi, ricevas valorain indicoin pritio, tiu povus esti valora partnero por interagi. Por testi tiun supposon, la gruppo faris diversain condut experimentoin, cun ciu foie almenau dudec infanetoi, en la agio de circau unu jaro. Cetio temis pri reago de la infanetoi, je man pupoi, kiui representis potenzialain cum sociuloin. La esploristinoi decidis lau proprai indicoi usi pupoin anstatau verai homoi, char oni povas lasi ilin agi lau strictai reguloi, cae char ancau ne aperas etsoi kiel sexo, agio au etna deveno. Crome pli fruae studagioi estis montrintai, che infanetoi acceptas pupoin ciel cun sociuloin. Oni presentis alla infanetoi filmetoin, en kiwi che patra persono interagas cun unu el du ce estantai man pupoi. La interagado consistis el tio, che la montrata homo imitis la conduton de la pupo. La esploristinoi supposis che la infanetoi interpretis la imitadon kiel agon de cun ligitezzo. Post tio, oni montris alla infanetoi en plua filmeto nur la duman pupoin, cae oni observis kiel la infanetoi reagis pri la pupoi. Cetio montrigis, che la infanetoi emis directisin al tiuman pupo, cion antaue estis imitinta la gepatra persono. Se la infaneto samtempe vidis du pupoin ciui shainis voci ilin per unu vocio, tiam la infanetoi directis sin alla exemplero ciu antaue estis interaginta cun la gepatra persono. La effectoi ne aperis se anstatau gepatra persono alia plen cresculo faris la experimenton. Ancau la inversan casom povis montri la esploristinoi per experimento. Cetio la infanetoi unue vidis nur unu pupon, ciu al parolis ilin laula nomo, en dua filmeto ili vidis che patran personon, ciu per la manoi en la visaggio actore shainigis sen esperon. Je ambau flancoi de la gepatra visaggio videblis du pupoi. Uno el ili estis antaue interaginta cun la infaneto, la alia ne. La infanettoi rigardis pli alla iam conata pupo, cio laula esploristinoi esprimas supposon che tiu pupo emas helpi al pagno au pacio.